يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Uvjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio. Tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate i u Allaha vjerujete. يا أم يا أخت يا أم يا أخت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين događa. Draga braćo, brat Milan je zadužio i neplanski dodijelio ovu dužnost da se obratim i sada, tek smo stigli. Ja sam zamišljao pa planiran je bilo da počnemo sutra sa džumom. Međutim, kao što kažu najbolje, dobro je ono što se uradi što prije. Zato ćemo mi da ako po i porazgovaramo zajednički. Spomenuo mi je vrati, određene teme koje bi mogle interesovati braću i biti korisne. Pa otprilike oko tri nastava ćemo se malo zabaviti ako Bog da na našem susretu, u našem sjelu. Vi znate, braćo moja, da nas je Allah zadužio da, subhanallah, iskreno rečeno, kako se ljudi ljudima odružuju i kako za svoja dobra traže naknu Allahova dobra prema nama i koliko nas je Allah zadužio da nam nije džahannam i džennet spremio samo da nam je sa ovolikim blagodatima se prikazao i badet bi bilo nešto što nije suvišno i nešto što nije teško nešto što nije čudno nešto što je sigurno prirodno Allahovo pravo kod nas još jednom hoću da da ovu misao provučem sebi kroz glavu vidite onoga koga je Allah stvorio nižom kategorijom od nas. Promatrajte druga stvorenja koja vižu, koja pužu, koja na krilima lete, koja mi jedemo i sa njima raspolažemo i ona zaista imaju dosta fizičkih svojstava, telesnih, koja su zajednička našima. Hrane se, žive, umiju, imaju život, poznaju Allaha i vladete Allahom Đelešanu. Ovaj čovjek je po samom tjelesnom izgledu iznad svih tih stvorenja. Međutim, samo kada ne bi, kada ne bi imao tu pamet, gledaj čovjek čina koji je Allah Đelešanu počasti. Sjediš ovdje sada u ovoj prostoriji ili na drugom mjestu u ovoj prostoriji i ako hoćeš da tebi stvaraš slike iz Japana stvaraš ih i razmišljaš kakve su talasi, kako su vjetrovi, kako je rastinje, kakva da ja Japana, kako da sam Ako hoćeš bilo koju sliku iz istorije, da o njoj razmišljaš, da o njoj martaš, da se družiš u mislima sa bilo kojom ličnosti iz prostorstva, isto tako možeš. Da si isti takav sa tom glavom i s tim rukama, i sa tom kožom i ostalim što imaš, da samo to nemaš i da ove oči ima da zapadaš, ali samo da nemaš te moći tog razuma i razmišljanja koliko bi bio nizak. Jedan minut, velik. I kada bi ti sad neko kazao, ja ću ti taj nimet priuštiti samo de Allahu pet vaktova ovdje. De Allaha priznaj i de ne griješi nekakvi pet zabrana, na primjer. Svaki čovjek pristao. Onaj koga Allah Đelešanu iskuša teškim životom, neimaštinom, ili koga Allah Đelešanu iskuša polešću. Kada bi mu se našao neko da mu pomogne i da ga liši, ti tegoba i nezgoda, a traži zauzvrat da čini tom čovjeku što čini Allah, koji mu je sve to stvorio. Isto tako bi čovjek pristao. nije ništa. Svaki dan kom osvanemo, svaka noć koju pomrknemo, je obilje Allaha Allahovi Đelešan. Zato kaže da mi kada vjerujemo Allaha i kada obavljamo djela pokornosti njemu i čuvamo da ne pogriješimo prema njemu, radimo to i Allah Đelešanu hoće da to radimo samo zbog onog svijeta. Samo zbog svijeta. A ovo što imamo od užitaka i dobrota, to nam Allah Đelešanu daje hedije ako smo vjernici. Međutim, ko ne bude Allah Đelešanu zahvalan, ko ne prizna Allaha te i ne bude na njegovom putu, bit će pitani za ova dobra. Bit će mu natovareno i uzeto za zlo što, što, nije, što je vodu pio i što je suncem se grio i što je zemljom hodio i što je slušao i gledao zato što nije Allahu Đelešanu služio a onaj koji je služio Allah Đelešanu neće gledati na ono što je na ovom svijetu da. to samo toliko da podsjetimo ovaj svijet koji je u totalnom zaboravnom nesvijesti ne može za Allaha mjesta da nađe. Ne može da uvidi da on sa Allahom nešto ima. Život mu ide drugim tokom. Ne sreta se sa Allahom. Ne nalazi za shodno da, da je od njega počeo da se njemu vratiti. Pa je non stop pod njegovom prismotru. Ljudi nestaju, ljudi svašta preživljavaju. Njega je Allah poštenio još koju minutu, još koju trenutak. blago onome kome Allah Đelešanu srce probudio i kome Allah Đelešanu um prosvijetio, pa ne bude zavedan pa nauči pa dokući još ono fitre što je porinuto u njegovu dušu pa shvati da će život živjeti jednako kao i onaj ko neće Allah vjerujte mi bili vjernici, bili nevjernici živjet ćemo tačno onoliko koliko nam je Allah Đelešanu odredio u vrti mahfuzu prije nek stvorio nebe seze. Tačno onoliko koliko nam je kazano kada nam je duša udanuta, a tijelo još nije formirano. I još oči nisu Dunjalu vidjele. Samo onoliko. A zar ne primijetimo kod ljudi koji samo sebe varaju? Da umišljaju kako će vjerom sve te njemete pogubiti, kako će život svoj pročarati i ugroziti i kako u cilju očuvanja života i bezbjednosti treba da vjeru izbjegavaju. To je zaista To je suprotno svemu onome što Allah Đelešanu Bogu. Mi nasuprot kažemo, iako smo unaprijed ustvrdili, da je jednako Boži rok kad je stvoren rečeno će živjeti. Međutim, možemo kazati da će prije ugroziti čovjeka njegova udaljenost od Islama direktno i indirektno indirektno time što će živjeći kao nemusliman ne znajući za Allaha Đalešanu protračati život bez trunka bereketa Neće osjetiti da mu je Allah ženu dao, da mu je Allah djecu dao, da mu je Allah eđel dao, vrijeme, rok koji ga proživi. Da mu je Allah imetka dao, da mu je Allah komšije dao, prijatelja dao. Sve će se to njemu pretvoriti u neprijatelja s kojim će se on hrvati cijeli život i izaći iz te arene nesvjestan da je imao jednu divnu priliku da proživi jedan miran život pun svijesti o blizini Allaha Đalašanu uživanju njegovih nimeta svakog trenutka. Svaki trenutak sa te smihom, Svaki trenutak proveo ga ti sa komšijom, proveo ga ti sa čeljadim, proveo ga ti sam sa knjigom, sa naukom, to je te tvoj. I ako ga tako u tesbihu proveo, puni je on Tako indirektno ćeš osjetiti da živiš, a suprotno, ako si bez upute, nećeš. A s druge strane, ugrozit ćeš svoj život prije ako ne znaš zavjerovati. Pa ćeš se napiti, pa ćeš sudar za. pa ćeš se napiti, pa će se čovjekom zavali i ispalit će u tebe iz pištolja. Pa će se zavaditi za među, tako što ti dunjalog spada. Pa ćeš zaluditi za nekakvim haramom kog nećeš moći stići i život će ti gledat lud, bez okusa, bez slasti, sam ćeš sebi dohvaliti. Umrijet ćeš tačno po eđelu, međutim ušli su i tvoja djela su ušla u eđelu. Jer kada se kaže recimo da doba produžava, znači Allah je kada je zapisio, ovdje zapisio da će taj rok, da će živjeti toliko, ali će biti utkano u njegov eđel da će činiti sve to i ono će imati svoje posljedice, imat će svoj učinak i izaće mu ukupni eđel i uzupni kadar tada. Imao sam želju da večeras, posle ovoga uvoda i pripreme, da progovorimo o tri riječi, tri teme, prva da upoznamo ono ko ne zna i podsjetimo ono ko zna na jednu lijepu pojavu jednu lijepu pojavu jednu radosnu vijest i događaj i događan koje je na sceni već duže vrijeme i koje uzima sve čvršće mjesto pod suncem za sebe a to je islamska sahva i islamsko učenje. Druga riječ koja budemo govorili bit će teč, teđdi obnova vjeri. Ona je skopčana sa sahvom, ali ćemo spomenuti koji hadis oko toga i da vidimo kako se to poima. I na kraju, važno isto tako zabraću, ko prati internet i ko se putem interneta pokušava poučiti vjeri uključiti u kakav davetski rad i tako dalje, vidjet će mnogo narazumijevanja, mnogo sučeljavanja, mnogo razumilaženja, mnogo isključivanja, mnogo svađe. A ako žive na jednom prostoru više jačih ali isto tako primjetno je to. Pa oko Boga, oko toga ćemo nešto. Prvo se tiče sahve. Sahva je arapska riječ, znači buđenje ili čistotu kada se nebo eh, razjedri i nema na njemu oblaka onda kažemo da je sah tako da sahva otprilike nakon zabude nakon nedoumice nakon neznanja i tako dalje kada se razbistri i dođu ljudi u čistom shvatanju, čistom razumijevanju tako se desi u glavama i tako se odbija u njegovim životu Buđenje također. I buđenje znači da je čovjek prije toga bio u nekakvom snu, da je bio za, zamro, da nije bio načisto. Ako kažemo da se pojavila a to je inače riječ koja kola nekih dvadesetak, nešto više ili nešto manje godina i čini mi se da je prvi i upotrebljava u tom smislu, a kasnije je ona opće prihvaćena. I od strane sami radnika i ljudi koji je zahvata sahva i od strane onih koji su izvan nje upotrebljavaju je za ovu, kako neki kažu, teubu i vraćanje Allahu Đelešanu, vraćanje spoznaje, vraćanje temeljima, vraćanje izvorima koja se desila među muslimanima, e, naziva se to stanje i ta pojava sahva. A prvi je nazvao u svojim pisanjima i u svojim elaboriranjima je Muhammed Kut, Hafizullah. Rekao, ako uzmemo i pomjerimo se, a to je činjenica, možemo da konstatujemo da je sahva nastala i razvija se i jača, onda da bi uvažili sahvu, da bi priznali da postoji egzistira i da se desila, moramo kazati da prije nje je bilo nešto što se zvalo Spavanje. Šta se desilo poslije, a šta je bilo prije? I čemu se to ogleda sad? Još kad se doda njoj da je ona sahva islamija, da je ona islamska sahva, onda nas ne zanima nešto drugo, nego sam islam. Znači da su ljudi dosta vremena prije bili što se tiče islama njegovog poimanja njegovog, njegovog naukovanja njegovog življenja, praktikovanja poučavanja i pozivanja njemu iznošenja njegovih principa, njegovih načela, njegovih zakonitosti, njegovog programa kako, kako da se predstavi svijetu, šta da od svijeta traži, šta svijetu da nudi, bili su ljudi u tome u nekakvom snu, u nekakvom nesvijesti. I zaista je bilo tako. Šta Allah Đelešanu hoće se ovom Allah dragi je kaznio ovaj narod, braćo moja. Kaznio je ovaj narod teškom kaznom. A narod nije bio svjestan. To nas uči da Allahova kazna može snaći i uspavane, da ih progubi. Ali jedna običnija i češća kazna jeste ljude koji znaju pa se poigravaju. Takvima dolazi kanđija više. Kod nas nije bilo ove sahve u Bosni kada je došao i nesreća. Znači, Allah dragi nas je kaznio kada nismo znali, kad smo bili u Afriku, Zato su smo previše obvezni i previše prekoračili granice. Sada kada znamo, kad znamo kuda da idemo, čime se dužimo, na što se upozoravamo, na što nam se vatrom i Allahom sržimo prijeti, i ne smijemo se poigravati. Znajte da se ne smijemo poigravati. Ako je, znači, u gafletu i poslije gafleta došla kazna, onda je normalno da nam Allah želešanom sa njom ponudi, u njoj ponudi i ni'met. Kao što kažu, rube daratin nafih Mnoga šteta ili neka od šteta može biti i korisna. U njoj može biti i korisna. I zaista u našoj ratnoj nesreći i katastrofi sreća je to što smo se dijelom sebi vratili. Dijelom smo i na svijet utjecali. Naravno pasivno, nismo to mi išli svijet buditi, nego naša nesreća je svijetu mnogo tako pokazala. Pa je svijet o svemu tome razmislio i preinačio određene stavove. Stanje prije sahve značilo je da muslimani ne poznaju najtemeljitije stvari svoje vjere. Da u najsubtilnijim, najdubljim stvarima vjere, vjerovanju, akidi, nisu bili načisto i nisu uzimali sa pravoga vrela sa pravoga izvora. Nisu se napajali u samom vjerovanju iz kitaba i sunneta ako je tako u akridu, normalno da je tako bilo u ibadetima. Ako je bilo tako u ibadetima, šta je bilo onda sa javnim životom? Šta je bilo sa uobličavanjem političkog života? Na koji se način definirao uobličavanje? Naravno da tu čak i oni koji vjeru uvažavaju u njenom vjerovanju, u njenom akajetskom domenu i ibadetskom, raspravljaju i ne mire se da ovaj život materijalni, dunjalučki, pitanja države, pitanja imovine i tako dalje, da ne podliježe strogo slovu Islama. A to nije tačno. Kako smo naučili zahvaljujući je Allah Đelešanu dao. Kako da vjerujemo? Na čemu da temelimo svoju vjeru? Kako ispravno da udarimo temelje svoje vjeri? I granice da čuvamo svoju vjeru. Zatim kako da iščistimo svoje ibadete, kako da nam budu primljeni, kako da daju polove u životu, kako da nam budu slatki, kako da na njima ustrajemo, kako da se na njima praktično koristimo, kako da dušu svoju oplodimo i oplemenimo. Tako smo naučili i da organizujemo svoj cijeli život. Prvo privatni, pa onda džematski, zajednički i isto tako možemo da naučimo kako da vodimo svijet, državu i kako da vodimo svijet. Bez obzira kako svijet bio izdijeljen, da li svijet sav pripadao islamu i daru islamu ili bio podijeljen na dva dara? Da li bili u periodu pozivanja i poučavanja? Da li bili u periodu političkog organizovanja i nošenja i kočenja sa drugim strujama i drugim opcijama? Da li bili pobjednici? Da li doživjeli, doživljavali poraz? To je ta zahvala. Ona, Allah dragi je htio, to ima veze sa sljedećim naslovom, je ovaj takozvani teđbit, Obnavljanje vjera. Obnavljanje vjera. Resul sallallahu alaihi wa sallam je kazao da će Allah Đelešanu na kraju svakog vijeka poslati onoga ko će poslati onoga muslimanima ovome umetu ko će obnoviti, kako kaže Amra Diniha ko će obnoviti njenu vjeru ovaj hadis sa ovom porukom jasnom ima jednu manje jasnu poruku sasvim logičnu da će stvar vjere isto tako biti zatirana jer ako je treba obnoviti Znači da će poslije njega doći do stagnacije. Pa će on pojačati, oživiti i obnoviti i tako neprestano da će ova vjera ostaviti. Normalno je da neće svaki budžetnik ili svaki tečdit, svaka obnova jednako trajati ili da će jednako zahvatiti. Zato mi kada pogledamo istoriju Islama, Nećemo naći nikada perioda u njemu nije bilo učenih ljudi. Međutim, koliki je utjecaj bio ti ljudi? Jesu li oni pisali u knjigama? Jesu li oni držali halke svojim učenicima? Jesu li bili razasuti po svijetu? Jesu li živjeli u vremenu slabog komuniciranja? Jesu li nekakvi ratovi i pitme brzo dok usrivale na njihov trag i brisale njihov učinak, to je različito od vremena do vremena. Nećemo govoriti jer govorimo o ovoj stavi. Govorit ćemo o muđetljima, ovim zadnjima, o sahbu zadnjima. Allah Đelešanu je htio da na arabijskom poluotoku nakon što je se povratilo poslije prvog razdoblja islama u arabski polotok sve pa i sami širk sve pa i sami širk u ibadetu htio je uzvišeni da tu dođe čovjek i obnovi stvar vjere, stvar tevhida, stvar sunneta. To je neko drugi do čuveni Muhammed ibn Abdul Wahab. Onaj po kome nazivaju one koji se vraćaju tevhidu, koji se vraćaju akridu, koji se vraćaju kitabu i sunnetu, u vjerovanju i ibadetu, po njemu zovu te ljude. Zovu i Zbog toga što mu je otac Abdul Wahab. Kada su Abdul Wahabije, kada su Muhammedije, kada su nešto Abdul Wahabije. Ne se, nećemo se baviti onim ko je nadio to ime, ni u koje svrhe ga upotrebljavao. Samo da kažemo da od tada, da od tada ne prestaje na arabijskom otoku čisto znanje. I njemu se ljudi poučavaju. I njemu se u funkciju stavila država. I ostala od šeha Rahmatullahi alaih porodica do dana današnjeg. I iz nje učeni nisu prestajali. Oni koji su dostigli nivo da mogu fetve izdavati, oni koji su pisali knjige, mahom šerhujući, tumačeći tevhid i ostale islamske znanosti. I živi su do dana današnjeg. I današnji muftija nakon Bin Baza rahmatullahi je iz te porodice. Zovu se Al Šejh tada, Al Šejh, Al Šejha Muhammeda ibn Abdul Wahab. Tako da ova današnja naša sahva mahom je pokrenuta širena i jačana u svakom smislu iz arabijskog polotoka i njenih škola i njenih učenjaka. Pa čuli ste za ove zadnje naše muđedide, za šeha Muhammeda ibn Ustrimina, za šeha Abdullaha ibn Abdulaziza ibn Baza. I niz drugih učenjaka živi i oni koji su preselili. Također, bilo je i u drugim mjestima, u Indiji, u Egiptu, u Šamu, ljudi koji su imali, u Jemenu, ljudi koji su imali velike zasluge na današnjoj sahru. U čemu se, ovdje vjeri, u čemu se ogleda, u čemu se ogleda sahur? Nakon žutih čitaba, koji su mahom, pogledajte ako neko može, ako neko od vas može da dođe do starih knjiga koje su bile na našim tavanima. Pokušajte da vidite o čemu te knjige govori. To su mahom pouke o zapisivanju. Mahom pouke o zapisivanju. Ili su nekakvi daleki šerhovi badeta u hanefijskom mezhebu. Tu je puno filozofije i svega. Tako da mi kada bi štampali, vratili se na knjige zadnje koje su u lancu došle do nas, štampali bismo to. Kada bi se putem njih vraćali na nešto, gdje bi se vratili? Tako je ako ne još gore bilo u drugim krajevima, opet u Turskoj, u Egiptu, u Sudanu, u skoro cijeloj Africi u svim ovim republikama koje su se odvojile od Sovjetskog saveza. Gdje danas po kućama starih porodica možete naći rukopise čuvenih učenja koji su negdje zavedeni. U podacima o nekoj ulemi nigdje nisu nađeni nađeni u rukopisu u kućama ljudi. Znači nekada je toliki ilum bio tu. Danas slago ima imena islama. Ali ako je taj talas bio jak i došao do kraja, počeo je i drugi talas. Drugi talas pravog znanja, prave literature i pravog rada. Življenje Islama temeljenje svoga života na čistoj akrid koja sadrži između ostalog oslonac na Allaha Đalešanu uvijek i robovanje Allahu Đalešanu svugdje, javno i tajno, privatno i službeno. Do el-velaa ul-bara, el velaa to jeste one dimenzije i onog dijela akide koja nas uči da svoju ljubav i svoje odnose sa ljudima i međusobna potpomaganja temeljimo na akidi ko ne ima akidu istu kao ja, vjeru istu kao ja, ko ne ljubi Allaha jednako kao ja, onako kako je naložio kitab i sunnet, čist sam od njega. Između mene i njega može biti samo dava. A onaj koji ima istu akidu kao ja, između mene i njega je sprega ljubavi, sprega potpomaganja, sprega prisnosti, To je safa, u tom se domenu ogleda. Ogleda se u odbacivanju izmećenih ibadeta koji udaljavaju od Allaha Đalešanu i bacaju čisti islam u Zabora. Pravi ilum. Kada progovorim da progovorim znanjem, kada progovorim da progovorim ubježenjem, kada progovorim da progovorim tražeći Allahovo Đalešanu zadovoljstvo i dajući korist ljudima, ili da šutim, ili da se ja okoristim, da tražim ja, to je ta safa. I dragi Allah Želešanu je raširio na, cijelu, na cijeli dunjalu. Teško je otići na mjesto ne naći čovjeka koji je upoznao čisti tevhid, čistu akidu, čisto vjerovanje, koji kada robuje Allahu Đelešanu i pokorava se, pokorava se na dokazu i na čistom sunnetu kako nas je poučio Muhammed alaihi salatu wasalam i da nećemo naći pravo znanje, pravu knjigu koja razotkriva sve zablude, koja dokazom pobija ne tako Allahu nego ovako, ne tako ibadat nego ovako, ne tako čovjeku u funkciji Allahu nego ovako. I trebamo zahvaliti Allahu Đelešanu da smo se rodili i našli i našli u krilu i okrilju sahbe. Ali ne samo to, nego trebamo imati dovoljno sažaljenja, razumijevanja, samilosti, osjećati se dovoljno dužni da i drugim Allahovim stvorenjima pomognemo da uživaju ovaj nemat. drugih ljudi. Da to bude privremeno odmaranje za daljnji rad. Da naš rad ne bude rad samo za sebe, nego rad da pomognem dalje, da poučim nekog, da imam uslove da to mogu. I da budemo oprezni, da ne damo loš primjer, jer se pročulo da smo eto mi nekakvi reformatori i nekakvi nosioci zdrave dave. Pa nemojmo da zabrljamo. Nemoj da damo loš primjer čovjeku koga dok ti pozivaš ne tangira mnogo na čemu si. Međutim, kada pogriješiš, pozivat će se na tvoju grešku. Kada neko od vjere uradi nešto što radi ovaj obični čovjek, reče pa šta meni govoriš kad radi taj? Međutim, kad mu taj i kaže pa nemoj pit, on ti kaže nemoj pit, tu te ne čuje. Ali znaj da će tvoju grešku vrebati. I nemojmo da, da, da griješimo, bolje je da ne radimo. Bolje je da ne radimo nego da pravimo greške. Jer buduć da znanja ima i da se znanje povećava, da mnoga mladost naša, alhamdulillah, krenula je putem znanja, a poslanik sallallahu alaihi wasallam je obećao. Ko, do, ko poduzme put da bi na njemu sticao znanje, Allah će mu olakšati put do dženneta. Zato Radimo da smo sigurni i činimo koliko možemo. Čuvajmo se grešaka i nemojmo da o vjeri govorimo bez znanja. E, gledišimo se ljudima o drugim stvarima. Toliko o, o sahvi i teđdidu. Što se tiče određeni dava. Davom ja naziva i naziva se inače. Određena poruka, određena nauka, govorim vas da o islamskoj, koja ima svoje specifičnosti i kao takva nudi se muslimanima. Nađemo na među muslimanima na poprištu dave naćemo razne, da ih nazovem tako, dave. Svaka dava je organizovana u takozvani džemat. Ima ih dosta. Međutim, ja bi se noćas pozabavio ili uvrstio ili uzeo u obzir četiri četiri dave koje treba respektovati koje treba iskoristiti koje treba približavati i koje treba koliko je se kadro zbližavati i lišavati grešaka Grešaka u samom programu i grešaka u odnosu prema drugima. Spomenuo bih u tablik ili džemaat tablik Spomenuo bi džemaat ihvan al-muslimin. Džemaatu ili davat salafije i džemaatul džihad. tri četiri džemata, ima im još srodni manjih, ali nećemo se njima zabavljati. Uglavnom sam ovdje razmišljao. Može se primijetiti ako jednim prostorom vrhuni jedna od njih i vode je neuki ljudi da su isključivi prema ostalima. Nema problema ako je s pravom. I moramo biti s rezervom prema svakoj greški. Bila ona naša, bila tuđa. Međutim, tu je isključivost, negiranje čovjeka do temelja. Šta si onda napravio? Nek on zauzme isti takav stav prema tebi. Kakav će biti rezultat? Budući da svaka za sebe tvrdi da je najbliža sunnetu, da najispravnije radi, trebala bi, ako je na sunnetu, znači na islamu. Zar je sporno onda u islamu da mi jedni drugima činimo nasihat i ukazujemo na greške? Veliki imami, veliki učenjaci, velikani dozvoljavali su da im niži, mnogo niži od njih ukazuju na greške. A oni međusobno također. I obilje tih primjera. Ne mora znači da oni mijenjaju stavove. Jer on vidi čime mu se ukazuje, koji mu se, mu se dokazi prilažu kada se ukazuje na određenu grešku i on kaže živi zdrav bio. Sve ove dokaze koje si mi iznio, ja sam ih imao u opticaju prije nego sam izrekao svoj stav. Ali moji dokazi su ti, ti, ti. To je sasvim zdravo ponašanje, korektan odnos postavlja. Zato treba da znaju svi ovi džemati da ni jedan nije lišen greški. Neki ih imaju manje, neki imaju više. A jedna od krupnijih grešaka jeste kod svih ako budu neprijateljski raspoloženi i isključivi prema ostaloj braći. Tim prije što je neprijatelja toliko i je ljudi koji su voljni da, koji vole islam, koji vole ime islam, koji vole kazati da su musliman, koji vole upražnjavati nešto od islama, osjećati se muslimanima malo. Da pa je za tebe velika dobit i urađen posao kad imaš čovjeka koji se okreće kibli, kad imaš čovjeka koji a priori priznaje kitab i sunnet kao argument, i onda treba umanjiti te međusobne granice. Čak ima ljudi koji su na jednom te istom menheđu. Uzimaju kitab i sunnet jednako. Posmatraju možda pojedinačne stvari identično, ali su samo u drugom imenu, drugom organizovanju, drugoj organizaciji, pod drugim imenom, iza njih su barijere. Te granice treba do zemlje poravniti. Te granice, ako nam je menheđ isti, ako nam je pogled na rješavanje problema, uzimanje iz kitaba i sunneta, iznalaženje rješenja isto. Ime ne smeta. Ime ne smeta. Ako je ime potrebno zbog uspješnijeg rada, tolerišemo ga. Ako ne, može biti bolest pojedinca ili grupe koja hoće da radi samostalno i tako dalje, ne shvatajući koliki je, kolika je to ipak šteta, znajte braćo da je svako cijepanje teško. Svako cijepanje je teško. Uči nas Afganistan da one frakcije koje su podijelili do dan današnjih se nisu sjedinile. Iako znamo da im je cilj kako su se deklarisali jedna boriti se protiv okupata doći do, dovesti i, islamsku vlast ali lične stvari ono što je u glavama ljudi je trajalo i nadvladalo taj zajednički interes. Ali da se vratimo. Jednostavno, žao je čovjeku ako je moj brat iz Tebliga ubijeđen sa svom svojom finoćom da radi dobro. Mogu li ja njega, braća za heftu, promijeniti? Možda ne mogu nikada. Ljudi su čudni. Ljudi su čudni, neki se strašću prilaze. Neki se strašću prilaze nekoj ideji. Za nju se zalijepi, Za nju se, ako možeš tako kazati, vjenčaju ko što se vjenčavaju u crkvi, ne ima, ni smrt ne rastavlja. Šta ćeš na takvim bratom Ako ti je kod toga brata maksimum da ga ostaviš tu i gdje jeste, a budeš sa njim dobar, na širem planu, i to je uspjeh. Ne daj Bože da ti trošiš vrijeme govoreći o njemu, a on troši vrijeme govoreći o tebi. On karajući među nevinim muslimanima koji nisu upućeni ni, ni u tvoje ni u njegove finese, crneći lice tvoje, a ti crneći lice njegovo. Tako je sa svima ovima koje se naveo, obračun. Problem bliga, dobrota te bliga je to što ljude zanima, makar verbalno, kako govore, da rade za islam, da žive islam. I lijepo je vidjeti kada si u svijetu gdje nikog nema, kada bahne jedan od njih. Čovjek se obraduje. Hoće da žive sunnet. Lijepo. Ne žale da troše vrijeme na davi. Ali, ali, greška je na jedan te isti monoton način ljudima govoriti. I kada bi govorili hiljadu puta, govorili bi jedne te iste stvari. To prosječan čovjek zna da nije od sunneta. I potrebno je ukazivati braći. A ako ti njima ukazuješ na način da hoćeš da im potkratiš noge, neće te čuti. Zato uvaži sve njihove dobrote i onda im najvratski, najsrdačniji pokaži kazat stvarno sam ja za davu, stvarno sam ja da se promoviće islam. Nema veće brige kod mene od te. Ali je li baš poslanik obavezao na 40 dana? Je li baš obavezao na 3 mjeseca? Je li baš obavezao na mjesec? Je li baš mora tako nositi one sve kante u džamiju, a imamo restorane okolo? Jel baš moramo spavati u džami? Jel može neka dava biti ako nađemo kakvog čovjeka? Da može uspješnije od nas raditi? Da te pare za to nekakvo sabiranje na nekakvim svjetskim skupovima? Da te pare za karte i za te troškove damo ljudima? A mi Srbe sjedimo u svojim kućama, uradili smo bolju stvar. Zar to Islam brani? Ne brani. Tako ćemo naći grešku kod drugih džemata pređimo na primjer, na, na dava Selefije. Dava Selefije je od najboljih dava što se tiče akideta i sunneta. I puno insistiraju na znanju. Na znanju, na što naučiš, primjenjuj. Što ne znaš, nauči. Ne može biti stvar sitna i nevažna. Nauči je. Međutim, od grešaka jeste, malo prije sam govorio, da nas je malo. A ova naša braća se odriču svih ostalih i čekaju da Allah pomogne samo njih. Pa ne mora tu biti ni džihada, pa ne mora tu biti ničega. Kaže, kada budemo, kada svi budemo znali kazati gdje je Allah i pokažemo na nebesima, doće nam pobjeda sama od sebe. bi se dijete, ako je razborito, smijalo. Mi znamo sigurno da Rasul sallallahu alaihi sallam nas je pozivao najlakšem putu, najbržem putu i gledao je u svemu da damo najmanje žrtava. Kaže Ajša jasno radijallahu ta'ala anha. Nikada Resul sallallahu alaihi wa sallam nije izabirao između dvije dozvoljene stvari da nije izabirao lakšu. Pa molim ja vas, bili Resul sallallahu alaihi wa sallam ostavljao djecu jetime bez, bez, bez, očeva i ostavljao žene hudovicama bez muževa i vodio ju pogibiju da je moglo u Medini govoriti gori Allah je ovo to je jasno iz istorije Islama, to je jasno iz Sirije, to je jasno iz ajeta, kaže Allah, zar mislite da ćete biti tako, tako dok vas Allah zlašanu? Isključivost prema drugim žernatima. Do te mjere da kada čovjek dođe, voli akidu, voli sunnet. Kada vidi toliko isključivost, toliko govorkanje, kaže jeste braćo, jeste braćo, sve što govorite je u redu. Sve što govorite je u redu. Samo što radite nije u redu. Vi nas učite da ne budemo slijepi, da se slijepo ne povodimo ni za imamo Ebu Hanifo, ni za imamo Šafio, ni za imamo Malko, ni za bilo kojem od njih. A kod vas ne vidimo ništa do kasete šeha Albanija. I nauku šeha Albanija. Jel vas tome učio šeha Albani? To me Albani najstrožije zabranjivao. Dalje, to što se prsite sa akidom, akida nam je isti. Donesi mi zrno akide da se ja i ti ne To što govorite o ibadetima, de da vidimo da li ja nešto od ibadeta kog je naložio su ne to sporava. A nas je podijelilo nešto drugo, podijelila nas dnevnica. Do te mjere da ti moju krvu halaljuješ. U akidu ulaze braćo. Allah, meleki, gaib. Ne može u akidu ulaziti. Ha? Određeni vladari i određene političke partije. A ide se do te mjere. Ide se do te mjere da se gleda kako ti misliš o čovjeku da bi ja vidio jel ti ispravna akida. Allahul musta'an. Moja akida ima veze sa određenim šehom iz današnjeg doba. Hajmo kazati da Allah tog šeha nije ni stvorio. Da ga ni stvorio nije. Kamo da mu nije ilum dao i da nije među ljudima radio. Bili bilo islama i bili ljudi mogli doći do upuće, Apsolutno da bi. Prema tome, kako ćeš uvjetovati nečiju uputu za njegov pozitivan i negativan stav u čovjeku? To su od grešaka i to razjedinjuje muslimane. Ali moramo respektovati, moramo respektovati i nisu takva sva braća, nego se braćom manipulira. Kao što se manipuliralo i sa velikanima u tom pokretu i toj davi. Zato kada vas ne isprovocira to se tako prema vama postavljaju, pa sa njima mirno razgovarate, velik broj, alhamdulillah, su Serefija, vidite da vas simpatiše. To je taj bereket međusobnog razgovora i razmjene mišljenja te nasuha, nasihata između muslimana. Pređimo na na džemaatul džihad. Ako džemaatul džihad zaista nema ispravan, ispravnu akidu i ne poznaje vjeru i nisu ljudi odgojeni, mi znamo da su na propast osuđeni. A nije isključeno da ljudi se prozovu muđajinima i zazvetka oružje, a ne imaju to. Znači nije dovoljan samo polet, nije dovoljna samo želja. Dalje, određeni metodi koje su dokazano da, da ne, donose nikakve plodove osim gorkih. Neki džemati, džemati džihada uporno upotrebljavaju pa su vrlo lako i u očima samih muslimana, vjernika, praktičara, lako načinjeni teroristima. Što tiče džemati ihvana, to je, to je greška, možda ima više, nemam kada da, da istražim. Džematul ihvan, moja zamjerka, govorim sa svojim znanjem isključivo, nisam nigdje tražio, nego samo govorim sa iskustvom. Džematul Ihvan ima obsežan program kako revitalizirati islam, islamski život. Međutim, dolazilo je i dolazi vremenom do odstupanja od temeljnih načela i principa. Zbog samog ištihada ljudi iako im se sa strane ukazuje da ta masla u vašim očima jeste u našim očima nije budući da šerijat nalaže preće je se pokoriti šerijat i možemo vidjeti našu braću i hladom muslimin da se igraju sa mnogim stvarima da ulaze u sumljive saveze sa onima koji ne nose istu akidu sa onima koji nisu dosljedni u islamu a što je najgore da baziraju svoju davu i rastežu iz doba pokretača te dave i osnivača ustaza šeha Hasana al bana rahmetullahi ta'ala mi znamo kada je on živio i znamo šta je njegovo djelo značilo za to vrijeme i sada znači samo ga ne treba predimenzionirati znamo selefije mnogo natucaju na nos ihvanima i ne ihvanima misao Sejida Kutba rahmetullahi alaihi i traže u njegovom tekstiru zilalu povoda i onda ljude optužuju ako ne psuješ Sejida Kutba ne valja ti akida ako hvališ Sejida Kutba ne valja ti akida i druge ljude uzima se ljudima za zamjera se što su negdje u akidi zbog svog neznanja, jer ljudi nisu obuhvatni, Ili stvari previdili nisu ispominjali. Vjerujte, kada čitate Zlilal, gdje god dođete o ajetima svojstava Allahovi, sifata, ili Allahovom viticanju nad aršom i tako dalje, vidjet ćete da, da Sejid Kut, rahmetullahi alaihi, preko toga ne dajući nikakvog značenja. Zato što u njegovom vremenu prvo nije bilo znanja o tome, kasnije su u današnje vrijeme napisali tomovi i tomovi to je ključna stvar. I zaista jeste ona je temelj. Ali u to doba nije bila. Temelj je bilo vratiti muslimane, uključiti u nekakav politički angažman. I zato je on puno govorio o društvu, puno govorio o, o munkerima, puno govorio o preuzimanju nekakvih drugih zakona koje muslimane udaljavaju od islama i čine i drugačijim društvom, džahilijetskim društvom. O tome je govorio. A kada govori, na primjer, Ar-Rahman ništa ne tumači jer nije bilo kod njegovog ko ima pravo da misli da je Sejid Kut učio kao ja i ti danas akidu tahavijsku sa šerhom Albanija i drugima da je ne bi pio kao vodu i da ne bi bio genije u njoj i u primjeni i u polemisan ali nije bila u njegovo vrijeme aktuelna i nije se njom bakčao, da se bakšao krivo bilo bi jasno. Međutim, nije se njome bakčao. Ali mi smo počeli govoriti o drugom, da se iskustvo i domet šeha Hasana al banaa uzima kao počelo i domet i samo kad god hoćeš biti ihvan, ići ihvanski, moraš ići kroz ovu misao. Polako ljudi. Ta misao je oslikavala jedno vrijeme, jedno iskustvo, ono do čega se došlo, ono što je tištilo jedno vrijeme. Danas smo se promijenili. Univerzalni kitab i sunnet nije univerzalna misao ničija. Pa uzmite naj, najnovijeg čovjeka za 30 godina će to biti stara knjiga, ne vrijedi ako se, ako se na nju stavlja otisak same njegove misli i njegovo iskustvo ako govori on okruženju u kom je živio i vremenu u kom je živio. Zato muslimani koji pripadaju nekoj od ovih skupina ili ne pripadaju, sve je jedno. Sve je jedno. Allahove naradbe su jedne, jednake zabrane jednake tebi mu'mine, tebi robe. Bio mu'min, ne bio. Obavezuje Allah da mu robiješ, da mi ga vjeruješ. I jednake ne obavezujete kada se učlaniš javno ili tajno u neki od džemata islamskih da sada podliježeš Allahu i narodima. Ne, ne, nikad se nije ne učlanuj, ne učlanuj. Ako kažeš ešhadu an la ilaha illallah, ako ga ne kažeš dužan ga kazati, ako kažeš na tebi je da se pokoriš Allahovom zakonu, Allahovoj naredbi bila ona da dužu svoju izgradiš bilo da činiš praktična ova djela, praktične ibadate koje vidi. Kada je to tako, ne vidimo smetnije muslimanu da pripada nekoj od grupacija koja je ehli sunnata od Ili da im ne pripada smatrajući da će biti izmanipuliran da će mu se nametati okviri, šabloni koje drugi kuju pa će ga odvesti u nekom domenu od, od volje Allahove Đelešanu. Da ne bi se to desilo, vjernik može da posmatra, da uči kitab i sunnet i uči od uleme koja poznaje kitab i sunnet. Bila ona u tim džemaatima smatrajući da je korisno, jer sad ti kažem, možda će te naučiti neka grupacija, 2% nečemu hrđavu, ali te ona može naučiti 98% onome svjetlu Ne bi bez nje ni, imao ni 1% od toga. Pa ako bude čovjek okolnost da samo kroz njih se izgradi ili ga oni izgrade, ne smeta. Bio izvan nje ili u njoj, na njemu je da se stalno ravna prema kitabu i sunnetu. I na svim ovim grupacijama je da dozvole svome bratu, a prije nego mu bratu ukaže da svaka sama sebe non stop kontroliše kitabom i sunnetom. I da razgovara sa ostalim muslimanima. I tamo ako pogledamo da na izvjestan način svak se specijalizirao za jednu oblast, možemo odlično da sarađujemo. Pa ti tabliri, koji, kojim je isključivi angažman dava, odlično, da mi odmorimo od davi. Smatrat ćemo te svojim, nećemo te smatrati zasljivim džematom kog mi nismo. Smatrat ćemo te džematom muslimana kao što jeste ili ujedinim džematom džemata i čini davu. Jer u tebi vidimo afiniteta, vidimo volje, vidimo elana, vidimo snage. Ali poslušaj naše nasihate. Čini je Bog te pomogu kako ti god Allah dozvolio i kako ćeš polučiti uspjeha. Nemoj je činiti na jedan dosadan način, na jedan neuspješan način. Ti selefi kog zanima pročišćenje akide i pročišćenje ibadata na temelju dokaza odlično, povjerit ćemo ti povjerit ćemo ti emanet traženja nauke i poučavanja muslimana znači evo, stav evo tebi ali isto tako nemoj ga samo za sebe. Znaj da imaš svog brata tebligu kog trebaš poučiti. Jer on ide i širi davu. A i ti brate tebligi znaj da imaš mrđe. Da imaš izvor na koji se možeš uvijek povratiti. Jer non stop barata znanjem. Non stop uči i poučava. Ti hvanac kog zanima isključivo islamska država i isključivo političko djelovanje. Odlično to islam ne zaboravlja. Ali pazi, kao i ostali. Ne dijeli se s muslimanima, poslušaj muslimane i predstavljaj sve muslimane, da bi ovaj drugi musliman stao iza tebe. Poslušaj njegov nasihat, da te osjeća svojim, pa da ti da svoju potporu. Pa ćeš biti uspješniji u svom djelovanju koga činiš. Ti džihadi, koji vodiš džihad, poslušaj šta ti ljudi govore. Zaista za džihad treba spremiti. Džihad nije bandovanje, džihad nije izazivanje kriza i tako dalje. Nauči. Poslušaj svoju braću. I vi ostali, znajte da je džihad. Od greške selefa, Allahu alam, vidni grešaka selefija. Pa se selefije su dvije vrste, jer mi i je moramo nazvati Selefija, Ako hoćemo, ali oni se nazivaju selefije, jer što to zna, pa kažemo selefije. Ne vide džihada dok Allah ne da islamsku državu, dok ne da imama. Ja rab. Čime da to demantujemo? Demantovat ćemo se dvije lahke stvari. Prva Resul sallallahu alaihi wasallam kaže Al džihadu madin ila il qiyam. Džihad traje do sudnjega dana. I ako ne bi bilo imama do, do Mehdije, ako ne bi bilo imama do, do značilo bi da smo opovrili riječ poslanika znam što je nemoguće. Dalje, ako nema džihada bez imama, znači nema džihada danas. Kako onda isto tako šejhovi ulema od harama do ne znam gdje na svojim dersovima, na svojim hutbama, u svojim domama traže da Allah pomogne džahide A ovi negiraju. A i ovi selefije, onda vidimo da imaju šta? Dvije vrste selefije. Koje begenišu džihad i koje ne u džihad. Sam šejh uh, Muhammed bin Salih Al-Simini rahmetullahi ta'ala alaihi u svojoj knjizi Šerhul Mumti' u poglavu o džihadu dodaje jednu lijepu rečenicu a ko se smije ispred spakada da, da nije šejhu da nije šejhu čiste akide, srpske akide ili selefskog menheđa kaže prije smo kaže obrađivali, prelazili preko poglavlja džihada brzo i nismo tumačili to studentima, đacima, smatrajući da džihada nema. Da nije praktičan. Subhanallah. Pa gdje je, dje je ovaj praktikovanje robovlasništva? Pa pola je fika o robovima. Mesela jasna, ali kad upetljaš robove, sve se mijenja. I nasljedstvo, i... Pola fik bi bio, pola fika, ne bi bio onoliko, samo bi ga pola bio da nema robova. Ali moraš učiti u fiku sve, ako je rob, ako nije rob, kako se žen, kako se rudavat, kako će imovinu imati, hoće li je imati, hoće li ne imati. Kaže, ali sada, kaže, ponovo se javlja džihad i ponovo muslimani vode džihad i potrebno je da učimo ovo poglavlje. Potrebno je da učimo ovo poglavlje kao što treba. Gospodaru naš, učini srca naša proljećem Kur'ana i lijekom u prsima svakog muslimana i primite selava vaša vaše braće aktivne islamske omladine